Sova Info. Potpisan je sporazum o suradnji i provedbi stručne prakse između Sveučilišta u Rijeci i televizijske kuće Kanal RI. Sporazum su potpisali direktor Kanala RI Ivan Jerčinović i rektorica Sveučilišta profesorica Snježana prić samarđija Suradnja će se ostvariti kroz izvođenje stručne prakse pod vodstvom nastavnika uz sudjelovanje mentora s Kanala RI. Od iduće godine za 50 kuna poskupjet će upisi na prvu ili više godine na Riječkom sveučilištu. Razlog povećanja je projekt izgradnje novog paviljona u kampusu na Trsatu u čijem će troškovima participirati i sami studenti. Riječ je o studentskoj solidarnosti koja je dogovorena i sa studentskim zborom pod radnim nazivom Solidarnost studenti studentima. krenule su prijave za program cjeloživotnog učenja pod nazivom Razlikovna edukacija u postupku stjecanja akademskog naziva. Program se pokreće zbog nedostatka kompetentnih nastavnika tehničke kulture u osnovnim školama kao i nastavnika općih tehničkih predmeta u srednjim strukovnim školama, metalske i elektrotehničke struke. Sve potrebne informacije možete pronaći na internetskim stranicama Ocijeka za Politehniku. najavljena je akcija darivanja krvi koju organiziraju Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka u suradnji s veleučilištem u Rijeci. Akcija će biti e, održana sutra od 14 do 18 sati u prostoru veleučilišta Vukovarska 58. Sutra će se održati predavanje pod nazivom Akademska čestitost i uporaba alata za otkrivanje plagiranja u akademskoj i znanstvenoj zajednici. Predavanje će voditi e, profesorica doktorica znanosti Lidija Bilić-Zule i docentica doktorica znanosti Ksenija Baždarić. Početak je u 14 sati na odjelu za fiziku. Pravni fakultet u Rijeci sutra će održati komemoraciju u znak sjećanja na istaknutu profesoricu, prodekanicu za međunarodnu suradnju, predstojnicu katedre za europsko javno pravo, predstojnicu Jean Monnet, e, među sveučilišnog centra izvrsnosti Opatija doktorica znanosti Nadu Bodirogu Vukobrat, redovicu profesoricu u trajnom zvanju. Komemoracija započinje u 13 sati u Velikoj dvorani Pravnog fakulteta. Biće ovo počasni oprošte od velike znanstvenice, nastavnice, mentorice te na posljedku prijateljice. Stoje na stranicama Pravnog fakulteta. i vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša uz grmljavinu. Najniža jutarnja temperatura između 11 i 15, a najviša dnevna između 16 i 21 stupanj Celzijus. S ovo info uredila Ana Marija Štefanac, čitala Ivana Brljak.